Evet, iyi akşamlar. 3 Temmuz 2016 günündeyiz, tarihindeyiz. Bir pazar akşamındayız yine ve de e, Bob Dylan'ın 50 yıllık, yarım yüzyıllık müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programıyla bir kez daha karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldir. Ee, bu, bu akşam güven yok. Ee, Mahir ise e, telefon bağlantısıyla bağlanıyor olacaktı. Mahir hatta mısın acaba? Evet. Alo. merhaba. Ma Mahir merhaba. Ee, hep güven yapardı. Sen yörüngeden bağlanmış oldun bu defa. <laughs> ha? Benim yörünge şey, Satostar seviyesi. Çok uzak değil. İyi, iyi. Ee, evet, Bob, Bob Dylan'ın e, dördüncü stüdyo albümünü olan Another Side of Bob Dylan'ı e, çalıyoruz. Ee, bu hafta e, şeyin programın ikinci haftası ee, ve de e, bu albüm 8 Ağustos 1964 tarihinde yayınlanmış Bob Dylan'ın e, içinde elektro gitarlar olmayan bir rock albümü diye de adlandırılan bir albüm hayatında da müzikal hayatında da çok önemli bir geçiş noktasını aslında gösteriyor bize. Aynen öyle. Ve e, aslında o dönemde büyük bir hayal kırıklığı olarak karşılanıyor albüm. E, çünkü Dylan daha çok bilinirliği işte o folkler arasında ama e, bugün geriye dönüp dinlediğimizde e, bazı kopukluklar olmakla beraber e, yine bir klasik sayılabilir. Evet evet bence de tam bir klasik. Aslında e, Bob Dylan'ın sosyal içerikli şarkılardan uzaklaya, uzaklaşmaya başlamasına e, gelen tepkilerden bir tanesi de e, Irvin Silber'ın Sing Out dergisinin e, Kasım sayısında, Kasım 64 sayısında e, Bob Dylan'a yayınlamış olduğu bir açık mektup. E, bunun Türkçesini full metin halinde okumak istiyoruz size. E, bir nevi böyle Bob Dylan arkadaş kendine gel e, içerikli bir mektup aradan 50 yıl geçtikten sonra hoş bir gülümseme yaratıyor insanda ama e, zamanı açısından önemli. O yüzden insanlar ne hissediyor Bob Dylan'ın bu aldığı dönemeçte virajda o, o, o açıdan önemli gördüğümüz için okumak istiyoruz geçen programımızın son parçası olarak Chimes of Freedom'ı çaldık. çalmıştık. Bu, bu, bu çok önemli bir parça ama üstünde hiç konuşma fırsatı da bulamamıştık. ne dersin Mahir? İstersen bu parçayı yeniden bir kez daha dinleyelim. Daha sonra üstüne konuşalım. Harika olur. Tamam. Müzik Far between sundown's finish and midnight's broken toll. We ducked inside the doorways, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing Through the city's melted furnace, unexpectedly we watched with faces hidden as the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning. tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless. They are abandoned and forsaken. Tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail. The sky cracked its palms in naked wonder at the clinging of the church bells, blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind, and the poet and the painter far behind his rightful time, and we gazed upon the chimes of freedom flashing cathedral evening, the rain unraveled tales for the disrobed, faceless forms of no position. Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situations. tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated mateless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit. And we gazed upon the chimes of freedom flashing Even though a cloud's white curtain in a far off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric light still struck like arrows, fired but far the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Holding for the searching ones on their speechless seeking trail. For the lonesome hearted lovers with too personal a tale. And for each unharmful, gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing starry eyed and laughing as I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. tolling for the king whose wounds cannot be nursed. The countless confused, accused, misused, strung out ones and worse. And for every hung up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Chimes of Freedom e, Bob Dylan'dan dinledik. Bob Dylan'ın dördüncü albümü Another Side of Bob Dylan. E, bu, bu şarkı için e, Bob Dylan'ın en en sonuncu yazdığı protesto şarkısı ve de adeta bir nevi bir zincir halinde akan parlayıp sönen imgelerin birbiri ardına takip ettiği e, Bob Dylan'a biraz da hastenebilecek bir yazım tarzının da ilk parçası deniyor. E, aslında Bob Dylan kronolojik olarak bundan daha sonra e, sosyal içerikli bir takım parçalarda yazmadı değil yazdı ama bir seri halinde Bob Dylan'ı işte e, vatandaşlık hakları e, savunucularının tarafında tutan işte dolayısıyla düşünce hayatının solunda e, gibi gösteren e, şeylerin, parçaların herhalde sonuncusuydu. Hatta Chimes of Freedom yani özgürlüğün çanları diye çevirebiliriz. E, düz bir şekilde yazılmış işte şöyle bir olay oldu, böyle bir haksızlık oldu toplumda filan diye bunu düz bir şekilde anlatan e, özellikle bir, bir önceki albümünde bolca yer alan şarkılardan sonra e, son derece daha karmaşık e, hem şiirsel açıdan karmaşık hem içerik açısından karmaşık bize başka şeyler anlatmaya çalışan bir e, şarkı. Şarkıda Dylan ve bir arkadaşı e, bir e, bastıran fırtınadan e, kilisenin şeyine kapısına sığınıyorlar. Kilisenin çanları bir yandan çalarken gecenin içinde aynı zamanda şimşekler çakıyor, gök gürültüsü patlıyor ve çakan şimşeğin içinde bir anda e, Bob Dylan e, adeta şey görüyor. Toplumdaki e, kay, kaybeden durumunda olan insanları Tek tek gözünün önünden e, geçiyor. Bir an yanıp sönüyor bunlar. Buna baktığımız zaman şiir tarafına hem içinde William Blake'in adeta halüsinatif şair şiir vizyonuyla benzer taraflar görüyoruz. Hem içinde kutsal kitaplardan alınmış adeta imgeler belki hatta e, Shakespeare'in Kral Lear'ındaki e, dünyanın düzenini bozan adeta her şeyi yerli yerinde neden e, fırtına gibi büyük bir fırtınayı atıf e, bunu, buna ilaveten e, Fransız sembolist şairi Arthur Rimbaud'un da e, bir etkisi var. Etki de e, Rimbaud'un böyle duyuların düzenini bozarak yazmak lazım şiiri diye özetlenen bir yaklaşımı e, bu şiiri yazdığı veya şarkıyı yazdığı sırada ki şarkıyı Dylan e, Şubat 1964'te geçen programlarda uzunca bahsettiğimiz arkadaşlarıyla beraber çıkmış olduğu e, Jack Kerouac'ın Yolda romanındaki e, şeyi rota üzerinden giden otomobil yolculuğunda yazmıştır. E, böylece e, Dylan bu şarkıyla e, hem bir yandan geçmişteki protesto şarkılarını geride bırakmıştır ama aynı zamanda bir şair olarak çok daha karmaşık, dolambaçlı e, başka şeyler anlatmak için de bir adım atmıştır. Nefesim kesildi evet, Mahir. E, var mı bir diyeceğim? Valla ben e, şeyde duruyorum. Normalde telefonumu işte mute'da tutuyorum da bazen konuşmaya başladığımda onu açmayı unutuyorum. O yüzden e, abuk sabuk <laughs> sessizlikler oluyor kusura bakmayın. E, yani bunun üstüne çok fazla söylenecek bir laf yok hakikaten. E, sen zaten gayet güzel bir şekilde çalışmışsın parçayı. <laughs> verilecek tüm bilgileri verdim. Belki şeyi söylemek e, yani ek birkaç şey olarak sadece e, Chimes of Freedom e, aslında Times They Are Changing yani Bob Dylan'ın e, sosyal içerikli veya protest şarkı e, içerikli albümlerinden e, en meşhurlarından bir tanesi. Belki de en meşhuru olan Times They Are Changing için yapılan kayıtlardan bir tanesine dayanıyor. Lay Down Your Very Tune. Hı hı. Ee, bu kayıtta aslen tabii yine e, geçen programda bahsettiğimiz işte Dave Van Rock'un e, Chimes of Trinity e, isimli geleneksel folk şarkısına dayandığı söyleniyor. E, bu var yani dolayısıyla öyle bir devamlık var. Bir de albüme baktığımız zaman hani sosyal içerikten çok vazgeçtiğini söyleyemeyiz. İşte albümün içinde Spanish Harlem Incident gibi işte Chimes of Freedom, Freedom I Shall Be Free, e, belki hatta It Me Babe gibi e, yani yine de sosyal mesajları olan parçalar var. Sadece tek bir olayı alıp o olay üzerinden hikaye anlatmak değil işte senin de az önce söylediğin gibi imgeler dizisi üzerinden daha şiirsel bir dil benimsemek e, yolunu seçtiğini görüyoruz. E, bununla ilgili tabii Eric Hobsbawm meşhur Marksist tarihçinin e, Dylan'la ilgili bir yorumu vardır. E, kendi biyografisinde, e, otobiyografisinde Interesting Times isimli bahseder işte Dylan'la ilgili e, yani çok iyi bir şair olabilirdi eğer e, tembel ve bu kadar içe dönük olmasaydı şeklinde bir, bir yargısı var. Belki bunu ekleyebiliriz ek olarak sadece. Vallahi şairlerin dışa dönük olması gerektiğine dair bir düşünce varsa ona, ona çok katılmam. Ama tembellik kısmını bilmiyorum. E, bu, bu, bu şarkıda ama gerçekten bir e, şey var. Sosyal bir deneyim metaforu olarak bir fırtına kullanılıyor. Bu fırtına aslında bir bakıma When the Ship Comes In şarkısındaki o, o büyük gemiyi batıran fırtına gibi bir fırtına olarak görülebilir. Ama o, o şarkıda mesela e, bu, bu işin sonunda biz kazanacağız diye bir tavır varken bu, bu, bu burada artık böyle bir tavır kalmaz bu, e, bu şarkıda. E, Chimes of Freedom'da ve e, daha geniş bir perspektiften Dylan bakmaya başlar veya bakmaya çalışır e, ve de e, monolitik bir toplumun tek hani o şey <clears throat> Türk tarihine yakın tarihine gidersek ne, ne, tırnak içinde söylüyorum ne mozaiği ulan de, denilen o monolitik toplumun tarafından marjinalize edilen köşede kalmış, kaybetmiş, kaybeden insanlara e, pas atıyor bu şarkıda. E, iyi de yapıyor, hoş da yapıyor. E, şöyle bir şey de var. Dylan şarkıyı yazdıktan sonra bir ilk altı ay boyunca söylüyor. Fakat ondan sonra uzun süre hiç konserlerde söylemez oluyor e, ve şeyinden düşürüyor. E, repertuarından düşürüyor. Ee, ondan sonra şimdi aslında 90'lardan e, başlayarak bu Never Ending Tour hiç bitmeyen turu içinde 90'lardan itibaren yeniden söylemeye başlıyor. Ama e, uzun süre sonra ilk söyleyişi Bill Clinton'ın e, ilk defa başkan o başkanlık koltuğuna oturma töreninde oluyor pek de beğenilmiyor oradaki yorumu. Zayıf bulunuyor. Fakat e, başka bunu şey yapan, seslendiren, iyi, e, iyi de yorumlayan e, sanatçılar da var. Mesela 1988 yılında Bruce Springsteen her zamanki grubu olan E Street Band ile beraber e, insan hakları bildirgesinin yayınlanmasının 40. yılını kutlama törenleri çerçevesinde e, şarkıyı söylüyor. E, bence güzel bir versiyon çünkü hem Chimes of Freedom olarak kalıyor hem de bir Bruce Springsteen şarkısı haline de getiriyor. E, şimdi isterseniz bu versiyona kulak verelim. So, I'd like to get, dedicate this next song to the people of Amnesty International and their idea. And so when we come to your town, come on out, support the tour, support human rights for everyone now, and let freedom ring. in midnight's broken toll. We ducked inside the door with thunder crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom crashing. If Yeah, flashing for the warriors his strength is not to fight. Flashing for the refugees on the tolling for the searching ones on this speechless seeking trail. suspended. As we listen one last time, and we're watched with one last look, spilled bound and swallowed is the tolling ended. Yeah, tolling for the aching ones whose wounds can for the countless confused, accused, misused, strung out ones and worse, and forever. albümden dinledik Chimes of Freedom. E, ben programın başına yetişemedim. Ben Güven Güzeldere. E, teknik bir nedenden dolayı bağlanamamıştım. E, böylece bir merhaba demiş olayım. E, Altu stüdyoda Mahir Ilgaz uzakta telefonla bağlanıyor. Ben de telefonla bağlanıyorum. İki telefonla bağlanamadığımız için ya Mahir'in ya benim bağlanmış olmam gerekiyordu. Ee, ben merhaba demiş olarak Chimes of Freedom'ın bir sonraki versiyonunu anons etmek üzere e, sözü Altuğ'a bırakayım sonra Mahir tekrardan e, benim yerimi alacak. E, sağ ol Güven. Evet e, Bruce Springsteen'den dinledik Chimes of Freedom. E, şarkının önemine binaen bir de versiyonun güzelliği sebebiyle üçüncü bir versiyon daha çalmak istiyoruz size. Evet. E, bu da e, Afrikalı şarkıcı Yasun Dor. E, Yasun Dor e, postkolonyal koloni e, şey sonrası e, sömürgecilik sonrası e, Afrika'nın ilk jenerasyonunda doğmuş büyümüş yani 70'li yıllarda e, yetişmiş bir kişi. E, o yüzden de e, yükselen ümitleri daha sonra Afrika'da bu yükselen ümitlerin e, ihanete uğraması, parçalanması, ol, olumsuzlukların yaşanması bütün bunları hepsinin içinden yaşamış bir kişi. E, ee, Yasun Dor için e, Chimes of Freedom'ı söylemek bir nevi iki, iki anlamı var denebilir. Bir tanesi hem bir politik e, olarak, siyasi olarak durduğu yeri gösteriyor. E, ama aynı zamanda e, Bob Dylan'ın bu şarkısının e, gücünü zamana karşı e, ne kadar dirençli olduğunu e, aynı gösteriyor bize. E, bence çok ilginç bir versiyon. Bakalım sevecek misiniz? Şimdi Chimes of Freedom'ı bir de Yasun Dor'dan dinleyelim. ci diggante maraak manse bi jullu li suuf seddee ci lañ gaawantu fatu mi ngi doon gaara ni bi jolol yu teddi ci melax yi xawe laax yeneen yu mel ni nu doon riir ngir liberté di riir ngir jàmbaar yi doon xeexte bal dàkkul di riir ngir ñi doon gàddaay ci yoon yu metti a ngi képp koo xam ni and against the bomb the times of freedom flashing I'm not bal ji ñi nattu ñi wër te xamuñu sleeping. In your whole era, you live in liberty. de Chimes of Freedom'ın Houston Door'dan bir versiyonunu dinledik, bir yorumunu dinledik. Önemli parça, üç ayrı yorum tabii ama e, parça önemli. E, Açık Radyo'nun sürekli dinleyicileri hatırlayacaktır. Bundan yaklaşık beş yıl önce e, Uluslararası Af Örgütü'nün 50. E, yıl dönümü'nün hatırına bir e, 4 CD'lik bir koleksiyon çıkartılmıştı. Chimes of Freedom adını taşıyordu bu koleksiyon. İçinde de e, yine dilim parçalarının farklı farklı e, yorumcular tarafından e, seslendirilmiş kayıtları vardı. E, onu da Açık Gazete içinde haftalar boyunca çalmıştık tamamlayana kadar. E, onu da söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Evet, zamanlar değişirken de Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü Another Side of Bob Dylan'dan parçalar dinlemeye devam ediyoruz. E, dediğimiz gibi ilk çıktığında biraz belki özellikle sol cenahtan öz çek şeklinde yorumlar getirse de e, bugün baktığımızda başlı başına klasik olan bir albüm. Epey de iyi parçalar barındırıyor içinde. E, devam edelim mi Altı abi? E, edelim. E, edelim ne çalalım? E, isterseniz sıradaki bir sonraki yani albümdeki sıraya dönelim. Bir sonraki parçayı çalalım. I Shall Be Free, Number 10 veya e, özgür olacağım, olmalıyım. numara isimli parça. I'm just average, common too. I'm just like him, the same as you. I'm everybody's brother and son. I ain't different than anyone. Ain't no use to talk to me. It's just the same as talking to you. I was shadow boxing early in the day. I figured I was ready for Cassius Clay. I said, fee, fi, fo, fum, Cassius Clay, here I come. 26, 27, 28, 29. Gonna make your face look just like mine. 5, 4, 3, 2, 1. Cassius Clay, better run. 99, 100, 101, 102. Your mom won't even recognize you. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gonna knock him clean right out of his spleen. I don't know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. I ask you how things could get much worse if the Russians happen to get up the first. Wowee, eh, pretty scary. Now I'm liberal, but to a degree. I want everybody to be free. But if you think I'll let Barry Goldwater move in next door or marry my daughter, you must think I'm crazy. I wouldn't let him do it for all the farms in Cuba. When I set my monkey on a log and ordered him to do the dog, he wagged his tail and shook his head and he went and did the cat instead. He's a weird monkey, very funky. I sat with my high heel sneakers on, waiting to play tennis in the noonday sun. I had my white shorts rolled up past my waist, and my wig hat was falling in my face, but they wouldn't let me on the tennis court. I got a woman, she's so mean. She sticks my boots in the washing machine. Sticks me with buckshot when I'm nude. Puts bubblegum in my food. She's funny. Wants my money. Calls me honey. Now, I got a friend who spends his life stabbing my picture with a bowie knife, dreams of strangling me with a scarf. When my name comes up, he pretends to barf. I got a million friends. Now they ask me to read a poem at the sorority sister's home. I got knocked down and my head was swimming. I wound up with the Dean of Women. Yippee! I'm a poet. I know it. Hope I don't blow it. I'm gonna grow my hair down to my feet so strange, so I look like a walking mountain range, and I'm gonna ride into Omaha on a horse out to the country club and the golf course, carrying the New York Times, shoot a few holes, blow their minds. Now you're probably wondering by now just what this song's all about. What's probably got you baffled more is what this thing here is for. It's nothing. <laughs> it's something I learned over in England. Evet, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü Another Side of Bob Dylan'ı dinlemeye devam ediyoruz. Dinlediğimiz da I Shall Be Free No. 10 isimli parçaydı. Şimdi bu parçayla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. İşte hani e, Bob Dylan'ın bundan sonra kariyerinde sık sık uygulayacağı e, işte alaycı, kinayeli e, imgeleri arka arkaya e, dizmek üzerinden e, bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Eğlenceli. E, sadece şunu söylemekte belki fayda var. İşte parçanın içinde bir yerde ben işte bir dereceye kadar liberalim ama hani bu hiçbir zaman işte Barry Goldwater'ın gelip de benim kapı komşum olması ve kızımla evlenmesine müsaade edeceğim anlamına gelmiyor gibi bir ifade kullanıyor. Barry Goldwater o dönemde 60'ların ilk yarısında işte ABD başkanlığını oynayan e, işte siyasi spektrumun epey sağında e, hatta yani epey sağında derken işte faşizmi falan biraz ilerisinde falan yer alan bir e, başkan adayı. E, sonra şundan önemli işte bundan bir 30 sene sonra falan vereceği e, mülakatlarda Dylan o dönemlerde pardon mülakat değil e, Chronicles Volume 1 isimli otobiyografik olduğunu iddia ettiği eserinde Barry Goldwater'ı desteklediğini söylüyor o dönemde. Öyle bir garip, e, çelişkili durumda söz konusu. Bunu da dipnot olarak düşelim. Hmm, hakikaten tuhafmış. Öyle diyeyim ben de ama e, kitabın içinde bir sürü hilafı hakikat başka lafta olduğu için bunu da bir şeyle dinleyelim. Biraz tenzilatla dinleyelim diyelim. Aynen. E, saatlerimiz 9.43. 3 ee, Temmuz pazar akşamındayız. Ee, Bob Dylan'ın yarım yüzyıllık e, müzik serüveninin izini sürdüğümüz e, Zamanlar Değişirken programındayız. Ee, ve de dördüncü stüdyo albümünü dinliyoruz. Bir sonraki şarkımız Turamona. Ramona isimli aslında bir kişi yok ortada ama e, şeyde John Baez kendi anılarını yazdığı kitapta Bob Dylan'ın zaman zaman kendisine Ramona diye hitap ettiğini söylüyor. Dolayısıyla şarkının John Baez'e yazılmış olduğunu düşünmek için doğru sebep var. Aslında 1960'ların ilk yarısında veya ortalarında Bob Dylan, John Baez protest müziğin e, kral ve kraliçesi olarak tanınıyorlar. İşte böyle birbirlerine yakıştırılan bir çift durumundalar filan. Hatta da birbirlerinin e, müzikal kariyerinde önemlice de bir rol oynuyorlar. E, şimdi ilk önce parçayı dinleyerek başlayalım. Ondan sonra e, Bob Dylan'la John Baez'in ilişkisi üzerine de bir iki kelime söylemenin herhalde zamandır. Çünkü 60'lar ilerledikçe e, iki, ikili tamamen uzaklaşıyor birbirinden ya da Bob Dylan John Baez'den uzaklaşıyor diyebiliriz. Ama ilk önce şarkıyı dinleyelim Turamona. Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. The pangs of your sadness will pass as your senses will rise. Oh, the flowers of the city, the old breath like it, death like sometime. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in lines. Your crack country lips I still wish to kiss as to be by the strength of your skin. Your magnetic movement still captures the minutes I'm in. But it grieves my heart, love, to see you trying to be a part of a world that just don't exist. It's all just a dream, babe, a vacuum, a scheme, babe, that sucks you into feeling like this. I can see that your head has been twisted and fed with worthless foam from the mouth. I can tell you I torn between staying and returning back to the south. You've been fooled into thinking that the finishing end is at hand. Yet there's no one to beat you, no one to defeat you, except the thoughts of yourself feeling bad. I've heard you say many times that you're better than no one, and no one is better than you. If you really believe that, you know you have nothing to win and nothing to lose. From fixtures and forces and friends, your sorrow does stem that hype you and type you and making you feel that you gotta be just like them. I'd forever talk to you, but soon my words would turn into a meaningless ring. Far deep in my heart, I know there's no help I can passes, everything changes. Just do what you think you should do. And someday, maybe, who knows, baby, I'll come and be crying to you. Bob Dylan'dan dinledik. Cremona e, sözleri bir yerde şöyle gidiyor. E, sevgilim kalbimi acıtıyor. Senin var olmayan bir dünyanın parçası olmaya çalışman. E, bu, bu sadece bir rüya, bir boşluk. Ama seni işte içine böyle çekiyor. E, kalbimin derinliğinde biliyorum ki sana getirebileceğim bir yardımım da yok her şey geçer, her şey değişir. E, ne yapman gerektiğini düşünüyorsan öyle yap diye aslında Bob Dylan'ın e, yönelmiş olduğu kendi düşünce dünyasında e, yönü güzel de anlatan bir şey. Şiir veya şarkı sözü. E, Bob Dylan'la John Baez'in e, kısa ve e, iniş çıkışlı ilişkisine baktığımız zaman da ee, şunu görüyoruz. 1963'te ikili bir arada olmaya başlıyor. Hatta o sırada e, Suzy Rotolo ile Bob Dylan'ın ilişkisi tam olarak sona da ermemiş. 63 Mayıs'ında e, ikili Monterey Folk Festivali'nde e, fırtına gibi esiyor. Çok e, öne çıkıyorlar ve de o zaman Suze Rotolo'ya böyle bir ilişki olabilir diye bunun dedikoduları gitmeye başlıyor. Derken e, Temmuz'da bu defa ikili Newport Folk Festivali'nde sahneye çıkıp yine bir daha fırtına gibi esiyorlar. Ee, ve John Baez o sırada hala Bob Dylan'dan e, daha meşhur. Onu biraz böyle yanına alıyor. Her konserinde sahneye çıkartıyor. Diyor ki çok özel bir konuğum var. Şimdi kendisi bir şeyler size söyleyecek. Ee, Bob Dylan'ın imajını hatta düzeltmeye çalışıyor. Ona işte e, özel tasarlanmış ceketler alıyor, kol düğmeleri alıyor. Ee, Bob Dylan'ı daha geniş kalabalıklarla bir araya getirmeye çalışıyor. O, o dönemde çünkü 63'e döndüğümüz zaman Bob Dylan hala marjinal sayılabilir. Ve de e, insanların aklında da protest folk şarkıları açısından John Baez ve Bob Dylan ismi böyle ayrılmaz bir şekilde e, birleşiyor ama e, belki ilişkinin e, ilk aşamalarından itibaren Bob Dylan bunu da arkasında bırakıp ilerlemesi gereken bir aşama olarak hayatında görmeye başlıyor. Ee, aslında 1964'te bir noktada e, ikili evlenmekten bahsetmeye başlıyorlar. İşte çocuklarımız olunca ne isimler koysak filan diye bunları konuşmaya başlıyorlar. Ama e, daha o dönemde bile e, Bob Dylan'ın sinik bir şekilde John Baez'i e, kendi kariyerinde bir basamak olarak kullandığını düşünen o, o, o günden beri insanlar var. Ve de e, John Baez de diyor ki bir noktada e, korkuyorum ben e, sen rock'n'roll'un kralı olacaksın ben de barış kraliçesi ama yollarımızda ayrılmış olacak. Gerçekten de öyle oluyor 1965'te Bob Dylan yaptığı bir İngiltere turnesinde ki Don't Look Back diye çok güzel bir belgesel, belgesel şeysi var, filmi var bunun. E, seyretmeyi herkese tavsiye ederim. E, ee, D.A. Pennybaker'ın yönettiği bir film bu. Ee, orada çok e, filme baktığın zaman da açık bir şekilde gö gö görebiliyorsunuz ki Bob Dylan'ın artık John Baez'den böyle uzaklaşır bir şeyde modda. Zaten e, konserde de John Bob Dylan çoğu zaman e, şey de yapsa e, tek gitar ve ağız mızıkasıyla tek başına sahneye de çıksa e, John Baez'i e, sahneye şey yapmıyor, davet etmiyor ve de tek başına e, solo söylüyor. Derken e, turnenin arasında bir boşluk olduğu zaman e, Bob Dylan diyor ki ben biraz Portekiz'e gideyim de kafamı dinleyeyim. E, John Baez'i davet etmiyor. E, halbuki tura e, Amerika'dan Sarah Lowndes gel, e, gelmiş e, Bob Dylan'a katılmış vaziyette. E, böylece John Baez Sarah Londas'ın e, ilk defa varlığından haberdar oluyor e, ki kendisi kısa bir süre sonra Bob Dylan'ın eşi olacak. Böylece e, bu turdan turneden sonra birlikte beraber söylemiyorlar. Bir tek 1970'lerin ortasında bir Rolling Thunder Roadshow'da e, beraber söyledikleri bir kısa dönem var ama e, ikili bir daha hiç bu, bu, bu Rolling Thunder'ı saymazsak beraber sahneye çıkmıyor. İlişkileri de sona eriyor. Ee, ama birbirlerinin hayatlarından tam olarak çıkmıyorlar. Ee, John Baez yani işte hep birbirlerinin varlığının farkında görünüyorlar bazen. Hani ilişki bittiğinde öyle bir kişi hiç yaşamamış moduna geçildiği görülür. Bu, bu, burada öyle bir şey olmuyor. John Baez, Bob Dylan'ın şarkılarını söylediği sadece bir daha sonra albümde yayınlıyor. Sık sık e, Bob Dylan'dan bahsediyor. E, hatta Bob Dylan'dan bahseden bence John Baez'in bestelediği, belki de söylediği en güzel şarkıdır. Diamonds and Rust şarkısında Bob Dylan'la ilgili yazıyor. E, programımız için de bir noktada ona da yer veririz herhalde saatlerimiz konuşurken bu arada 21.55 olmuş. Mahir ne yapalım? Aslında ya bence artık zaten bitirelim bitirmezsek Ayberk atacak tahminen bizi ama e, hmm. Truman'a çok güzel bir parça. E, benim düşüncem bu parçanın en güzel yorumu Bob Dylan'ın seslendirdiği yorum değil. Onun bestesi olmasına rağmen e, kaldı ki Truman'a yani Rex Griffin'in 1937 tarihli The Last Letter son mektup isimli parçasına da atıfta bulunan parça olduğu için hani ne kadar orijinal sayılır onu da bilmiyoruz ama e, bir başka yorum e, çalmakta e, herhangi bir beis yok. Alan Price e, meşhur e, The Animals grubunun üyelerinden Alan Price'ın e, piyano ve e, sadece solo vokalle söylediği bir versiyon var, bir, bir yorum var Truman'ın. E, kalan zamanımızda ona kulak vererek çıkarım Evet. çıkalım o zaman teşekkürlerimizi de iletelim. Ee, teknik Masa'da Ayberk Çanakçı bize yardımcı oldu bu akşam. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, program destekçimiz de Aile Ünel. Sevgili 40 yıllık aile teyzemiz, ee, program komşumuz Varol Ünel'in de annesi ee, e, Aile Ünel'de bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Parçayla çıkmak üzere e, Alan Price'den dinliyoruz Toramona. Ramona, come closer, shut softly your watery eyes. Pangs of your sadness will pass as your senses will rise. The flowers of the city, though breath like, get death like at times. And there's no use in trying to deal with the dying, though I cannot explain that in rhyme. Your soft country lips I still wish to kiss as to be under the strength of your skin. Your magnetic movements still capture the minutes I'm in. Though it grieves my heart, love, to see you trying to be a part of a world that just don't exist. all just a dream, babe. A vacuum, a scheme, babe, that sucks you into feeling like this. I can see that your head has been twisted and fed by worthless foam from the mouth. I can tell you are torn between staying and returning on back to the south. from fixtures and forces and friends, your sorrow does stem. That hype you and type you in making you feel that you must be exactly like them. I'd forever talk to you, but soon my words they would turn into a meaningless ring. For deep in my heart, I know there is no help I can bring. Everything passes, everything changes. Just do what you think you should do.